для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. перажыванні, пачуцці, асаблівасці таго ці іншага байца, камандзіра цікавілі яго толькі з адной мэтай. Як іх можна выкарыстаць для выхавання ўсяго палка, атрада, для выхавання народа. Уся іншая рамантыка. Слова гэтае ад яго чулі не ўпершыню. Не, дарагі Сергей Мікалаевіч, Гэта не романтыка, сказаў Лялькевіч, знешне спакойна, але з націскам прасціснутыя зубы. Калі жанчына рызыкавала не толькі сваім жыццём, увесь народ рызыкуе жыццём, не толькі сваім жыццём, паўтарыў Лялькевіч, павысіўшы голас, але жыццём дзіцяці, нарэшце жаночым гонарам, каб ратаваць партызана. І калі яна так берагла сваю любоў да мужа, не крывіцеся. У такой рамантыцы вялікая сіла. І вось цяпер ад таго, як вырашыцца гэтае недарэчнае непаразуменне, залежыць яе лёс, яе будучае шчасце, і я не магу заставацца абыякавым да такога чалавека. Нарэшце, дзейнасць нашай групы. Дзе ты думаеш яго шукаць? Лягчэй знайсці іголку ў стозе, а можа ён зусім... Усім... Пелепенко тузануў сябе за бараду. На конт зусім не будзем, Сергей Мікалаевіч. Паліцай прыйшоў бы не ў той час і не з таго боку. Безумоўна, наш хлопец, партызан. Відаць, з перакінутых за фронту. Добра, Володя, пашукаем. Сёння ж пашлю да ўсіх суседзяў-разведчыкаў. Гэтыя арлы пад зямлёй знойдуць. Ён высунуўся з зямлянкі, крыкнуў: «Дяжурны, дажору сюды!» Камандзір разведкі з'явіўся ў момант, быццам чакаў недзе побач за два крокі. Ускочыў, казырнуў па вайсковаму, а пасля зняў сваю старэнькую кепку. Апрануты ён быў вельмі па-цывільнаму. Шэрэнькі пінжачок з караткаватымі рукавамі, працёртымі на локцях, залатаныя на каленях штаны і мокрыя ад расы чаравікі. «Што ты не ідзеш дакладваць, дзе твае пеўні?» высыпаліся сёння, якіх дзяўчат мацалі руднянскіх ці дзятлавіцкіх. Таварыш камандзір, прытворна пакрыўдзіўся разведчык, не вельмі памацаеш усюды гарнізоны. А што ў астраўках? Каля сарака паліцаяў, сямнаццаць немцаў, два кулямёты, адна танкетка – танкетка. А, возь гады. Што ж, няхай будзе танкетка. І Пілепенка растлумачыў Лялькевічу. Вырашылі ўдарыць па гэтым гарнізоне пад святога спаса, каб яны адчулі, што не вельмі мы іх спалохаліся. Што яшчэ? Учора ў дзень нехта шлёпнуў старасту Карповіча, Туды яму і дарога гаду. Але хто гэта апярэдзі ў нас, а? Не па-суседску працуюць суседзі, наш падсудны. А поўначы згарэла школа ў мястэчку. Гарнізон гюнтэры, які кляўся галавой, што зловіць дзеда. Быў бой, стралялі. Сашка кудлач назіраў з-за ракі, толькі што прыляцеў адтуль. Шкадуе школы, ён вучыўся там. Лялькевіч, які моўчкі слухаў сур'ёзны даклад камандзіра разведкі і жартаўлівыя рэплікі дзеда, сказаў «Слухай, Макар, ты ведаеш, што я надумаў зараз? Гэта яго работа. Чыя? Шапятовіча. Староста і школа помсціў по дарозе. Ты думаеш?» Мне так здаецца, адчуваецца рука, якая саданула мне ў пераносіцу вось так з налёту, доўга не думаючы. Староста можа быць, а школа гэта не пад сілу аднаму чалавеку, сумніўся камісар. Вы ж чуеце, бой быў. Не вёў жа яго адзін чалавек. Філіпенка задумаўся, разгладжваючы бараду, потым рашуча сказаў: "Усё роўна, Пошукаем и за ракой. Не пожадай адразу многа. Гэта амаль евангельскае заспакаенне суцяшала нядоўга, толькі ў пачатку мела магічную сілу. А ўжо ўвечары, калі Владзімир Іванович пайшоў у атрад, Саша чула, што няма ёй спакою, Мало той радости, что Петя живы, здоровы, духом дужи и сердцем чисты, як сказал Алексей Сафронович. Каб такая вестка прыйшла здалёк іншая рэча, калі сам ён тут быў у двары побач і пайшоў немаведама з якімі думкамі пра яе хіба можна спакойна чакаць. Ай, дурны, Божа ж мой, які дурны шапт шаптала яна ўначы, сціскаючы кулакі ад злосці. Я не ведаю, што зраблю табе за такое глупства, як ты мог падумаць, вар'ят, дурань раўнівы. Але праз момант злосцю ступала месца пяшчоці, і Саша клікала яго: "Петя, Петя, родны мой, вернися, прыйдзі яшчэ раз" паглядзі на дачку. Яна замірала, слухаючы кожны шорах на двары. Чакала была ўпэўнена, што ўначы ён прыйдзе зноў. Ён ведаў, што побач паліцаі не мог прыйсці ў дзень. У паўдрымоце, у гарачым трызненні яна прыціскала яго галаву да сваіх грудзей, цалавала яго вусны, вочы, казала самыя ласкавыя словы. А таму рабілася яшчэ больш балюча, калі яна прачыналася і пераконвалася, што яго няма. За ноч яна зблажэла і хадзіла як тень, як прывід. Поля і Даніла не зводзілі з яе вачэй, як сцяжка хворай. У наступную ноч сны былі страшныя, кашмарныя. Петя трапляў да фашыстаў, яго білі, катавалі. А Лялькевіча ўсё не было. Саша пачала сумнявацца, што Лялькевіч шчыра шукае Петю. Успомнілася, як ён вясной пад паветкай абняў і пачаў цалаваць яе. Яна адпіхнула яго, а потым пазней, калі яны раскарчовалі дзялянку пад проса і селі палуднаваць, ён сказаў Саша: "Я хачу, каб вы ведалі, жыццё наша салдацкае і ўсё можа здарыцца. Я кахаю вас, кахаю даўно яшчэ з-за поля". Прабачце, за той парыў я нічога не патрабую, ніколі не абражу вас, але каб вы ведалі. Ён казаў вы, хоць звычайна яны даўно звярталіся адно да аднаго на ты, нават і тады, калі заставаліся без сведкаў. Ёй стала шкада сябе, Петю, яго, Лялькевіча, Хацелася плакаць, яна нічога не адказала, адвярнулася, ён пачаў прагна піць, збіклагі квас, быццам гарэла ўсё нутро. Ёй не хацелася думаць пра Лялькевіча кепска, але ў бяссонныя ночы чаго толькі не трызнілася. Нават падумала, што ён мог сказаць Пецю нешта крыўднае, абразлівае, а там у той ударыў яго і знік так паспешліва. Праўда, ёй тут жа зрабілася сорамна за такое падазрэнне. Не-не, не такі чалавек. Владимир Іванович. На третий день суседка Оксана сказала, «Что ты, дурная, марнуешь себе? Иди до его, помирытеся. Тимала я лаялася со своим. Повер моему слову, ён там, у Буде так само мучается. Иди». Слово это як бы схамянуло Сашу. «Я ведаю» сказала я на полі і даніку, калі суседка пайшла, дзе яго шукаць. Ён заходзіў да Ані. Я павінна пайсці туды. Поля ледзь утрымала сястру, каб тая не кінулася напроціў ночы. Так яна пераканала сябе, што толькі там можна натрапіць на пеці ўслед. На досвідку Саша пабегла. Дакументы ў яе былі, часта хадзіла ў горад па заданню арганізацыі. За гэты час яна прывыкла да немцаў і даўно ўжо не мела таго страху, як у пачатку вайны. Аднойчы ў гомель яе нават затрымалі і прывязлі ў камендатуру, і яна адказвала на ўсе пытанні смела і хітра. Але паблізу таго месца ў міжрэччы, дзе ў пачатку вайны іх з Ані хацелі расстраляць парашутысты, Саша зноў адчула страх. рэч. Ён гэты страх больш не пакідаў яе і ў лесе, і ў полі, і нават у вёсцы, праз якую ішла. Гэта быў нават не страх, а прачуванне нечага нядобрага. Яна баялася сустрэчы з немцамі і хутка сустрэлася з імі на беразе Дняпра, Яны выскочылі з кустоў з засады чалавек восем абкружылі, наставілі аўтаматы на бяззбройную жанчыну з маленькім вузялком у руках, у якім быў акраец хлеба паўдзясятка яблык ды фунт солі несла ў падарунак Ані. У Сашы ёкнула сэрца. Немцы нешта злосна гаварылі пра партызан, глядзелі на яе ваўкамі, вырвалі з рук вузялок і трымалі яго з перасцярогай, ці не міна там, а Адзін балюча штурхануў яе аўтаматам у плячо, нарэшце пасадзілі ў човін і пад вартай двух салдат павезлі ў мястэчка. У чоўне Саша з палёгкай уздыхнула. Плылі ў мястэчка, дзе многія ведаюць яе. Прыгадаўшы той час, калі яна прыходзіла сюды з Пецем, Саша нават пачала любавацца знаёмым дняпроўскім прасторам, якім, і забылася на страх. Толькі калі ўбачыла, што лодка прыстае каля бальніцы, сэрца забілася зноў, але ўжо інакш. Узышлі па вузкай сцежцы на кручу, і першае, што кінулася ў вочы, свежае папялішча на тым месцы, дзе стаяла школа. Сіратліва і страшна, як прывіды, узвышаліся белыя печы абгарэлай чорныя таполі, а бальніца цэлая ўсе тры будынкі. Сашу павялі да галоўнага корпуса, дзе яна ляжала, калі нарадзіла Ленку. «Партызан!» – сказаў адзін канвойны вартавому каля бальніцы. о – здзівіўся той, накіраваў на яе аўтамат. І раптам Саша ўбачыла Марыю Сергеевну. Тая выйшла з другога будынка, старой бальніцы, дзе да вайны размяшчалася амбулаторыя. Выйшла як урач у белым халаті, у касынцы з чырвоным крыжам. Усё такая ж, як год назад, хіба толькі з твару пастарэла. Саша крыкнула «Марыя Сергеевна!» Тая глянула і адразу пазнала «Саша, друг мой!» Памкнулася да яе, але вартавы спаніў рухам аўтамата «Марыя Сергеевна, я ішла да вас, да Ані, каб адведаць, а яны затрымалі». Наскочылі на тым беразе, як Бог ведае на каго, скажыце ім. На ганак выйшаў малады прыгожы афіцэр. «Вас іст лос?» «Што здарылася?» Канвойныя выцягнуліся і пачалі дакладваць. Афіцэр сердзіта нешта спытаў. Канвойныя явна разгубіліся і пачалі апраўдвацца, перабіваючы адзін аднаго. Афіцэр крыкнуў на іх, тады да яго звярнулася Марыя Сергеевна. «Афіцэр» Герр-обер-лейтенант пачала гаварыць па-нямецку хутка і горача. слухаў моўчкі пачціва схіліўшы галаву. Саша разумела, што яна кажа па выразу яе твару па жэстах. Дый словы тыя нямецкія словы, якія яна вывучыла ў школе і цяпер у акупацыі у вымаўленні Марыі Сергеевны куды больш зразумелай, чым у немцаў. Афіцер паказаў на яе клуначак. Салдат паклаў яго на лаўку, дзе звычайна разбіралі перадачы сваякі хворых, развязаў. Обер-лейтенант спусціўся з ганка, дастаў з кішэні штану маленькі бліскучасці зорык, узяў акраец хлеба і пачаў асцярожна адразаць ад яго тонкія скіпкі. Адна за адной яны падалі у пясок дарожкі. Сашы зрабілася крыўдна і балюча за такі здзек з хлеба, які людзі, яна, Поля, Лялькевіч, здабывалі потам і крывёю. Відаць, Марыя Сергеевна прачытала гэта на яе твары, бо сказала афіцэру «Эрфон штуме, па-рускаму звычаю хлеб нельга кідаць на зямлю». Ён дзіўна паглядзеў на яе, смешна вылупіўшы свае без таго падзіцячы вялікія светлыя вочы, урач развяла рукамі: «Звычай народа яго трэба паважаць. Афіцер загадаў салдату падняць хлеб. Той сабраў скіпкі, няхай на абцёра брукаў мундзіры паклаў на хусцінку, кінуўшы пры гэтым злосны позірк на Сашу. Обер-лейтенант асцярожна разрэзаў кожны яблык, але ўжо не кінуў долькі на зямлю паклаў назад, потым пальцам пакорпаўся ў солі. Саша рабілася смешна ад гэтага педантычнага шукання немаведама чаго. Афіцэр павярнуўся да яе і сказаў нешта па-нямецку. Марыя Сергеевна пераклала. «Пан афіцэр патрабуе, каб ты з'ела драбочак солі». Саша з'ела. Тады ён загадаў дакумент. Саша дастала са сподняй кішэні старога данікавага пінжака пашпарт і даведку. Ён уважліва прычытаў, аддаў салдату, а сам наблізіўся і пачаў абшукваць яе. Памацаў кішэні пінжака, бессаромна правёў далонямі па клубах, па баках, і нарэшце па грудях. Саша перасмыкнулася, да гіды лёгка ударыла яго па руцэ. Ён спалоха надхіснуўся, яшчэ больш вылупіў вочы, працягнуў здзіўлена о Гер фон Штуме, вы ж культурны чалавек, як можна? – з дакорам сказала Марыя Сергеевна. і Саша ўбачыла, як немец пачырванеў. Упершыню яна ўбачыла захопніка, якому зрабілася сорамна за свае ўчынкі. Значыцца, жывуць яшчэ ў ім чалавечыя пачуцці, але каб не выдаць іх гэтыя пачуцці, ён надзьмуўся і сурова спытаў «Куды вішэль?» «Я ішла ў заполле. Я працавала там фельчарам. Вось Марыя Сергеевна ведае. Там у гаспадыні у Ганны Целеш засталіся сякія такія рэчы. І цяпер, калі я абнасілася... Саша патрусіла крысо пінжачка і дакранулася да спадніцы. Я хацела забраць іх. Яна сказала тую праўду, якая пацвердзілася б пры любой праверцы. Пасля зноў гаварыла Марыя Сергеевна па-нямецку. Афіцер забраў у салдата дакументы і быццам нехаця з жалем аддаў іх Сашы. «Карош!» – перепыніў ён Марыю Сергеевну па-руску. «Я буду паверыць вам, фрау Марыя, аберых бенах хрыхтыге. Она іст партизан, я буду страляць вас, фрау Марыя». О, у такім выпадку я пражыву сто год. Ён не усміхнуўся з жарту ўрача, а яшчэ раз агледзеў Сашу, затрымаўшы позірк на яе босых, падрапаных ржэўнікам, але ўсё адно прыгожых нагах, сказаў па-нямецку «можаце ісці». яшчэ была стрыманая ў выяўленні пачуццяў, не любіла залішні пяшчоты пацалункаў, як іншыя жанчыны, але тут не стрымалася. Калі адышлі на колькі крокаў, яна абняла Марыю Сергеевну, пацалавала ў шчаку. «Завошта, друг мой, а наогул твоё шчасце, што я выйшла, ад іх цяпер можна ўсяго чакаць». Два дні назад партизани кинули в окно школи гранату, там у їх попойка була. Загинуло п'ять офіцерів. У їх там стояла бутля со спиртом, спирт загорився. Некоторые, видать, раненые были, кажуть, страшно кричали. И никто не кинулся ратовать, горело, як порох. А гэтому кивнула Мария Сергеевна назад на офицера, який все еще стоял и углядел ему след – Пашанцавала, ён ап'янеў і выйшаў у сад, заснуў на лаўцы. Цяпер гаворыць, што яго добрая маці малілася за яго ў той вечар. Ён разумны ў адным, не чыніць рэпрэсій, баіцца, помсты баіцца. Ты бачыла, як ён правяраў твой палудніка? Да яго быў звер, юнтер, што э, згарэў той любіў выставіць сваю смеласць. Нічога, маўляў, нам не страшна. А гэты вельмі асцярожны. Забараніў рынак, наставіў вартавых, нікого мястэчка не пускае, патрабуе, каб я выбралася са сваімі хворымі ў былую МТС. А там усё разбіта, разбурана, ніводнага цэлага будынка. Ледь упрасіла, каб даў адтэрміноўку на тыдзень, пакуль людзі зробяць там які-небудзь рамонт. А хворых, бачыш колькі, заняла амбулаторыю, сваю хату, хлеў і адна са старымі набожнымі бабулямі, якія па чарзе працуюць за санітарак. Дзяўчаты мае разбегліся, немагчыма ім побач з салдатамі. Нінку, помніш? Ну, сястрой працавала, беленькая такая. Ой, дакацілася дзеўка, зблыталася з афіцэрамі і згарэла разам з імі. Дзе іх там такія? Панеслі кару за свае грахі, як кажуць мае бабулі. Суровая кара. Суровая кара. Яны падышлі да абрыву каля хаты, у якой Марыя Сергеевна жыла, спыніліся. Урач задумліва паглядзела ўніз на спакойную велічную плынь Дняпра, а Саша на зарычны лес. Прыгадала дачку. Забалела сэрца па дзіцяці. Марыя Сергеевна як бы адгадала яе думкі. «Ну, маё жыццё ты бачыш, а ты, ты, як жыла, як дачка!» Нічога расце, бегае ўжо. Саша шчасліва усміхнулася. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.